Հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, սրտանց շնորհավորում եմ համակարգի բոլոր աշխատողներին, որ աշխատող տվող օր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Բժշկությունը ամենամարքասիրական մասնագիտությունն է, որը պահանջում է անմնացորդ նվիրում եւ ամենակարևորը մեծահոգություն։ Մասնագիտական բարձր պատրաստվածության ու հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ մարդկանց վերադարձվում է ամենաանգինը՝ առողջությունը, հաճախ նաեւ կյանքը։ Արցախի հանրապետության առողջապահության ոլորտում տարեց տարի իրականացվող բարեփոխումները վկայ վկայում են, որ համակարգը եղել եւ մնում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Կառուցվում են եւ շահագործման են հանձնվում նորանոր բուժ հիմնարկներ վերագինվելով ժամանակակից սարքավորումներով։ Փորձառու բուժաշխատողների շարքերը համալրվում են բժշկական բարձ տեխնոլոգիաների տիրապետող երիտասարդ մասնագետներով։ Այսօր բժշկության արժեր ծառացած խնդիրների ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ, բարձրացնելով առողջապահական համակարգ քաղաքի արդյունավետության մակարդակը ներդնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ բուժողությունը դարձնելով առավել մատչելի, առաջնահերթ ուշադրություն սևեռելով որակյալ կadrերի վերապատրաստման հարցին։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում եւս կշարունակվի համակարգում զարգացման գործընթացը մեր համատեղ ու հետևողական աշխատանքների զուգընթաց։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորին, մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթում եմ խաղաղություն, առողջություն, ընտանեկան բարեկեցություն եւ հաջողություններ պատասխանատու նվիրական գործում։ Thank you. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ որոշում 2017 թվականի հունիսի 20 162-ա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով եւ պատվոգրով պատկեվադրելու մասին Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի 2008 թվականի դեկտեմբերի 4-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի խրախուսանքի ձևեր սահմանելու մասին թիվ 406 որոշումը բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ եւ բժշկության բնագավառում մասնագիտական կարողությունների դրսեւորման ու ձեռք բերած հաջողությունների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով եւ պատվոգրով պարգեւատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության համակարգի մի շարք աշխատակիցներ։ Վարչապետի հուշամեդալ Բորիս Պավելի Թորոսյան Պատվոգիր, հոգեթմրաբանական դիսպանսեր փակbaşնեկ իրական ընկերության հոգեբույժ Հակոբ Գրիշայի Հակոբյանի, աշխատակազմի վիճակագրական վերլուծական բաժնի վարիչ Ագապի Գառնիկի Հայրունուն, հանրապետ ազգագրական ընկերության վիրաբույժ Էդուարդ Գրիգորիի Սարգսյանին։ Շահումյանի շրջանի Խարվաճարի շրջանային բուժմիավորում պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մանկաբույժ Ստյոպա Գուրգենի Սարգսյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրաման 2017 թվականի հունիսի 21 141-ա Պարգևատրման մասին։ Մասնագիտական գործունեության նկատմամբ ունեցած բարեխիղճ վերաբերմունքի համար բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ հրախուսել պատվոգրով։ Արևիկ մանկական բուժմիավորման փոխպատվաստման կաբինետի բուժքույր Նունե Հարությունովան ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հետ հապաբուժքուր Գուլզավետա Բաղդասարյանին։ Հակապահարախտային դիսպանսերի բուժքույր Կամելա Բաստերյանին։ Մաշտավենյորոլոգիական դիսպանսերի ամբուլատոր բուժքույր Ինգա Գրիգորյանին։ Ռուսկաբանական դիսպանսերի հետ հապատ բուժքույր Էսթեր Գրիգորյանին։ Քերոլայն Քոքտի անվան վերականգնողական կենտրոնի վերականգնող թերապիստ Բուշքույր Կարինե Իսրայելյանին։ Դատաբժշկական փոստաքննության բյուրոյի սանիտար Աթուր Համբացումյանին։ Ստեփանագերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի դիսպետչեր Գայանե Խաչատրյանին։ Համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի լաբորանտ Շողի Գրիգորյանին։ Շուշի շրջանային բուժ միավորման գլխավոր բուժքույր Նարա Ուսիպյանին, Ասկերանի շրջանային բուժ միավորման Պատարայի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչ Էրմիրա Ղարամանյանի, Վանքի տեղամասային հիվանդանոցի մանկական տեղամասային բուժքույր Ինգա Ղալայանին, Մարտունու շրջանի Թաղավարտի բուժակամանկաբարձական կետի վարիչ Իրինա Դանիելյանին Ադրուտի շրջանի Ազոխի գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի վարիչ Կիմա Ամիրյանին։ Հաշաթաղի շրջանային բուժմիավորման շտաբ օգնության բուժքույտ Ծաղիկ Կնյազյանի։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի նախկին բուժքույտ կենսաթոշակառու Լուսինե Արաքելյանին։ շատ շնորհակալ եմ, որ հիշել են ու գնահատել են մեր այդ վաստակը, պատճառել են մեդալը։ Աշխատել եմ ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում 48 տարի աշխատել։ Առաջ աշխատել եմ Գյուղում 61 թվականից մինչև 65 1965 թվականին արդեն քաղաքում եկել մանկական հիվանդանոցում աշխատել մինչև 67 թիվը 68 թվականից արդեն մինչև 2008 թիվը աշխատել եմ ատամնաբուժական պոլիկլինիկայում հիմնականում քիրուրգիական կաբինետում աշխատել եմ 8-9 տարի առաջ արդեն ծոշակի եմ անցել տարիքի հետ կապված արդեն հաստատել եմ շատ շնորհակալ եմ որ գնահատել են վաստակը այդքան տարվա աշխատել եմ սրտ տանց մեր ժողովրդին ծառայել են գիշեր թե ցերեկ սովետ վախտը միշտ ես շարժում սկսելը ձրի էր հանելա բուժելա աշխատել ենք 25-30 տարի օրերով շերները չեն թողել քնի բայց դե դրանով ես հաճույք եմ ստացել որ մեր ժողովրդին կարողացել են ծառայել